anasta pai ti cathesai aron panta biblia ta romaia tas difteras kai tas pinacidas, kai ton glosso komon kai ton paragraphon to melan kai tus calamus. apelthomen aspaso ometha